Ազիզյանի հուշերը հայ երկիզաբանների մասին։ Համեստ մարդ է հորիզոնը։ Երկրի նախագահի հրամանագրով մշակույթի վարչության գործչի կոչման արժանացնելուց հետո հորիզոնը նոր շնչառություն ձեռք բերեց։ Քայլվածքն ու պահվածքը փոխվեց, փոխվեց նաև խոսելաոճը։ Եվ քանի որ իրապրած բարձրահասակ շենքում այդ մասին տեղյակ չէին, շտապես տեղյակ պահելու, եւ դա արեց իր մշակած մեթոդով։ Գուրգեն Լորենցուն խնդրեց, որ այդ պարտականությունը իր վրա վերցնի։ Եվ ահա Գուրգենը հայտնվում է հորիզոնից Բաքում, ուր տաղավարում նարդի էին խաղում շենքի մի քանի տղամարդիկ։ Տաղավարում նստած էին նաև կանայք։ Մոտենալով նրանց Գուրգենը հարցրեց. Չեք ասի, որ հարկում է ապրում մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հրանտ Հորիզոնը։ Տղամարդկանցից մեկը զարմացավ. «Ոնց թե Հորիզոնը վաստակավորի կոչում ունի»։ Մեկ ուրիշն էլ թե <laughs> հա, «Տեսնում եք ինչ համեստ մարդ է Հորիզոնը»։ Արևանների մինչև օրս չի ասել այդ մասին։ Հորիզոնին հասակակից միկին էլ թե «Նա այնքան համեստ մարդ է, որ 50 տարվա հարևաններ ենք, ինձ ոչ մի անգամ չի խոսեցրել»։ Դու էլ պակաս բամբասողը ես, Հորիզոնը կնոջ հետ հարսանիքից դուրս է գալիս ու նստում են տաքսի։ Նորագավիթից մինչև Արաբկիր ամբողջ ճանապարհին նրանք խոսում էին հարսանիքի տպավորություններից, հարսի ու փեսայի համապատասխան լինելուց, սեղանների առատությունից, երկողներից, բարողներից, եւ երբ հասնում են տեղ, վարորդն ասում է. «Ափսոս, ժամանակը շուտ անցավ»։ «Ինչու՞» զարմանում է հորիզոնը։ Ախր շատ հաճելի բաներ էիք խոսում։ Ես առաջին անգամն եմ տեսնում, որ մարդ հարսանեկից դուրս գա ու չբամբասի։ Կինը հենց մեքենայից իջնում է, հորիզոնը շշուկով ասում է. «Այ ախպեր, քրոջս տղայի հարսանիքն էր, եթե ես կնոջս հետ չլինեի, գիտես ինչ էր կխոսեր»։ Բայց ախպեր դու էլ պակաս բամբասողը չես, հա, ասում է վարորդը եւ քշում մեքենան։ Լինի ուրիշինը թե իմը։ Հանդիպեցի երկիզաբան Հրանտ Հորիզոնին։ Անտրամադիր էր։ Ինչ է պատահել արծրի։ Պատասխանելու փոխարեն 9-րդ հրաշալիքը տվեց ինձ ու ցույց տալով առաջին էջում տպագրված հնգատող բանաստեղծությունը ասաց. «Կարթա, կարթացի, ինձ համար սիրելի է կինը, լինի ուրիշինը թե իմը»։ Էլ չթողել շարունակում վրա տվեց։ Տեսնում ես վաճագանը ինչ է գրել։ Հորիզոն գուցե ուրիշ մտքով է գրել։ Հələ սպասիր։ Այն սպասեմ։ Հիմա շարունակությունը կարդա։ Կարդացի։ Օ կին, եթե կարդում ես տողերն այս թեթև, իմ սիրելին ես արդեն։ Հորիզոն, ես ված բան չեմ տեսնում։ Նա այդ կնոջը նկատի է ունեցել որպես մայր, քույր, հարս, աղջիկ, զոքանչ եւ այլն։ Չհասկացա։ Ես վաճականին դատի տվեցի, որ դու արդեն պաշտպանական ճառ ես արտասանում։ Եթե մենք գրագետենք, արդարացնել կարող ենք, նկատի ունենալով քո ասացները։ Իսկ խանդոտ տղամարդիկ, որ կարթան, կարծում ես հասկանան ու նրան կներեն, հա, ինչ որտեղ ճիշտ ես, ճիշտ ես։ Ուրեմն մի ելք եմ անում, իսկում վրա բերես հորիզոնը։ Ինչ ելք, որ վաճականին հուշենք, հերքում գրի։ Ճիշտ ես ասում եւ ես ձևակերպեցի հերկման բարերը, ներկայացրի հորիզոնին։ Ինձ համար անգին չի այն կինը, որ չգիտի ինքն իր կինը։ Լինի ուրիշինը թե իմը, օքին, թե կարդաս տողերն այս, հաստատ ինձ չես նայի թարս։ Լինես աղջիկ, զոքանշ թե հարս, եւ տղամարդիկ սիրով անանց չեն ունենա ոչ մի հարց։ պահեստային աթոռը։ Հորիզոնը 10 տարուց ավելի իր երգիզական մանրապատումներով, երկխոսություններով, թևավոր եւ անթև մտքերով զարդարել է 9-րդ հրաշալիքը։ Վերջին ժամանակներս հրաշալիքը ասես թե խախտեց տպագրման բարբերականությունը։ Հորիզոնը ներսրտվեց ու մի օր էլ դիմեց գլխավոր խմբագրին։ Վաչագան ջան, ֆուտբոլիստները երբ տարիք են առնում, ու հոգնում են խաղալուց, հրաժեշտ են տալիս ֆուտբոլին։ Ինչ է, կարծում ես 85-ամյա հորիզոնի ժամանակը եկել է։ Չէ, չէ, ինչ ես ասում, այ հորիզոն։ Դու պահեստային աթորի վրա մշտական ունես։ Եթե պետք է աթորը տամ տարտում, Արքան հրամայում է ու վերջ։ Հանդիսավոր պայմաններում ոզնի թերթի գլխավոր խմբագիր Արամայի Սահակյանին թակադրեցին։ Թակադրեցին եւ նա հրճակվեց երկիծանքի ու հումորի արքա։ Շատ շանսած Հորիզոնի Սամվել Բաղդասարյանի, Վահագն Սիմոնյանի, Բոնչոյի հետ մեկնեցին հանրապետության տարբեր բնակավայրերը երկիզական ելույթներով։ Թալինի մշակույթի տանը Կուլիսներում Սահակյանը ելույթից առաջ թագը գլխին ձայնեց. «Հորիզոն, այդ կողմից սուրտ է գալիս, խնդրում եմ դուրս ծածկես»։ Սամվելը պալատականի կեցված կընթունելով կատակեց. «Արքա, դուք չպետք է խնդրեք, դուք պետք է հրամայեք»։ Մտնելով դերի մեջ Արքա Արամայիսը հաստատեց. «Այո, այո, դու իրավացի ես, հազարապատիկ իրավացի, հենց այս պահից քեզ նշանակում են վարչապետ ու հրամայում շտաբ կազմել կառավարություն»։ Սամվելը հանկարծակի գալով տարակուսանքով նայեց արքային ու ասաց. «Արքա, ես ի վիճակի չեմ կառավարիչ աշխատել։ Ախր ես այդ գործից գլուխ չեմ անում»։ «Ոնց թե Թակավորաշատ ու վարչապետացու այս երկրում վարչապետ աշխատելն ինչ է ուր։ Գնա, գնա, գնա կառավարություն կազմից։ Չմոռանաս, հորիզոնին կնշանակես մշակույթի նախարար, սպորտն էլ կտաս պոնչոյին, թող տղեն ձերքի հետ յոլա տանի» բայց արկա, ոչ մի արկա, արքան հրամայում է ու վերջ։ Բայց այդքան կապրեմ Արամայի Սահակյանը հորիզոնին հրճակեց ոզնի թերթի 2007 թվականի դապնեկիր եւ ծննդյան 80-ամյակի արդիվ թերթում կես սեջ տրամադրեց երկեսաբանի հանգաժիպիտներին ու մանրապատումներին։ Երբ հորիզոնը կարդաց այդ կեսեջը, մտավ խմբագրի մոտ ու նեղացած տոնով ասաց. «Պարոն Սահակյան, գիտեք չէ, որ 80-ամյակը 80 տարի մեկ անգամ է լինում։ Դժվար էր լրիվ էջ տայիք»։ «Ոչինչ, հորիզոն, մյուս 80-ամյակիդ լրիվ էջ կտամ», հանգիստ պատասխանեց Սահակյանը։ «Ա, այ մարդ, ինչ ես խոսում, բայ ես այդքան կապրեմ»։ Մեկ է, ապրես չապրես ես տպագրելու եմ։ Ինձանից ինչ է ուզում։ 30-ից ավելի երգիզական մանրապատումների շարք էի հանձնել ոզնի թերթի խմբագրությանը։ Թեման շրջապատից մարտիկ էին տարբեր իրավիճակներում։ Մեկի հերոսն էլ հորիզոնն էր։ Մի քանի օր անց զանգահարեցի ոզնու գլխավոր խմբագիր Սահակյանին իմանալու նրանց ճակատագրի մասին։ Նա խոստացավ մի քանիսը տպել եւ միաժամանակ խորհուրդ տվեց խոսապել աննշան մարդկանց մասին գրելուց։ Երբ մեր զրույցի մասին հայտնեցի հորիզոնին, զայրացավ։ «Ա չեմ հասկանում է, այդ Սահակյանը ինձանից ինչ է ուզում, ոյ»։ Շտաբ փող է պետք։ Տպագրության էի պատրաստում ծիծաղի պարտեզ 4-րդ գիրքը։ Զանգահարեցի Ռոմանոսին։ Եղբայր, ուզում եմ քո գրած հումորներն էլ ընդգրկեմ ծիծաղի պարտեզում, ինչ կարծիքի ես։ Լավ ես մտածել, բայց հիմա ժամանակ չունեմ նյութերը դրամադրելու։ Տեզեր քափից մեջ վերնագրով 1000 էջանոց պոեմ եմ գրում։ Հա, բայց կարող ես չէ զուգահեռ դա ելանել։ Չէ, չէ, չեմ կարող։ Ինչ տապ մեծ գումար է պետք։ Արդեն խոստացել եմ ներկայացրել։ Ում Նոբելյան մրցանակի 3 Նոբելը զանգահարեց։ Այդ տղային չես խոսում, Նոբելը 100 տարի առաջ է ներել։ Էդ ինչ ես ասում։ Ճիշտ։ Ո, բայց ձայնը շատ էր նման, է։ Բյուջեն չխված կտվեց։ Ռոմանոսին հարցրի, որպես բանաստեղծ դու երբևէ մրցանակի արժանացել ես։ Վահ, այ մարդ ոնց չէ։ Վերջերս պարգևատրվեցի Ֆրիտյոմ Նանսեն ոսկե մեդալով։ Երևի թե մի կալորի գումարեր ստացար, չէ՞, հարցրի ես։ Չէ, ինչ ես ասում, բայց այնպես արեցի, որ Հայաստանի բյուջեն ճեղքված տվեց։ Ինչ արեցիր որ, զարմացա ես։ Երբ պարգևի համար շնորհակալություն էի հայտնում, պետության հաշվին շամպայն հյուրասիրեցին մեկի փոխարեն երկու գավաթ խմեցի։ Բա այտենց է կանում էլի, որ մեր թոշակները չեն բարձրացնում, նեղացած ասացի ես։ Վերջ, 6-րդն եմ։ Ծիծաղի պարտեզի 5-րդ գիրքն էի նախապատրաստում տպագրության։ Հավաքել էի մի շարք երկիզաբանների գործեր։ Ուզում էի ընդգրկել նաև Ռոմանոսի հումորները, այդ մասին երբ տեղեկացրի նրան, ասաց. «Համաձայն եմ, բայց մի պայմանով, որ դրվեն գրքի առաջին մասում»։ Առաջինը հումորի արքա Արամայի Սահակյանի տեղն է։ Ինչ է, չգիտես։ Հա, դե թող լինի հաջորդը։ Հաջորդը Հրանտ Հորիզոնի մշտականն է։ Երրորդը Ժակ Հակոբյանինը։ Ուրեմն չորրորդը, չորրորդի 5-րդի մասին չխոսես։ Մեկը եզդիների ձայն թերթի բազմավաստակ խմբագիր Ալբերտ Ֆարսադանյանն է, մյուսը բազմաշնոր բանաստեղծ եւ երգիզաբան Վերաքննիչ դատարանի դատավոր ակադեմիկոս Ավանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Ատենապետ Իշխանի եւ ազնվականի Տիտղոսով Գրիշա Մելիք Սարգսյանն է։ Չգիտեմ, նրանցից մեկին հանիր իմը դիր, համարեց Ռոմանոսը։ Այ մար չէ, չի լինի, ինչը ուզում ես խնդիրներ ունենամ եզդիների, սրբերի եւ դատավորների հետ, հա? Վերջ, 6-րդն եմ, նեղ սրտված ասաց նա։ Թե դա էլ առարկես, ուրեմն լուրջ խնդիր կունենաս Արցախցի պրոֆեսոր Ռոմանոս Սահակյանի հետ։